вийшов у коридор. Підійшовши до дверей кімнати Заболотової, він легенько обережно постукав. І зараз же, не би тільки цього і ждучи, двері відчинились. За ними стояла струнка постать грецької богині у білій, а не в чорній сукні, з гладенькою грецькою зачіскою на два боки з проділом, як з двома крилами, з повною негрецькою нижньою губкою ласкавим майже ніжним виразом скульптурних очей. Давно вже жду вас. Не з докором, а з радістю, тихо сказала вона, зачинивши за ним двері. Степан Петрович пильно глянув на неї і мовчки поцілував їй руку. Дякую, що не забуваєте, сказав він. О, забуваєте, ви розумна людина. А іноді говорите такі дурниці, що чи, може, ну добре, добре, ще не забула, ждала вас. Весь вечір у вас хтось був, я чула крізь стінку голоси? Ну так, е, був один, е, хто його знає, як його і визначить, хто він. І, перебивши себе, він із півсміхом спитав Скажіть, Олено Вікторівно, е, ви бачили чи чули коли-небудь, щоб рибальці була небезпечно принада на гачку його вудки? Олена Вікторівна незрозуміло поширила на нього очі. Не розумію, тихо і, немов розгадуючи загадку, відповіла вона. Степан Петрович ширше засміявся і взяв її за руку. Дурниці, не відповідайте, це я так собі. Сядьмо тут на вашу малу канапу, забудьмо всякі політичні дурниці і говоримо про щось далеке-далеке від них, наприклад, про щось дитяче, юнацьке, мрійне, ароматне. Були ви на вашій вулиці. Не рознімаючи рук, вони сіли поруч. Була. Вона навіть не постраждала від війни. І наш будиночок такий самий, як був тоді, коли ми десять років тому жили в ньому. Тільки дерева в полісаднику порубані, татин полісадника новий. Очевидно, на паливо під час окупації порубали і дерева, і тинок. Ваша родина була велика, велика. П'ятеро братів, двоє сестер. А де вони тепер? Далеко. Раптом іншим сухим, шорстким голосом сказала Заболотова і відняла свою руку. Степан Петрович пильно глянув на неї, вийняв портсигар, простягнув його Олені Вікторівні. Вона мить повагалась і взяла цигарку. Мовчки обоє закурили. Степан Петрович довго курив, откинувши жовто біляву голову на спинку канапи і примруживши очі. Заболотова теж курила і теж дивилась поперед себе, не кліпаючими очима. Раптом Іваненко глибоко зітхнув, притовкмачив недокурок у попільниці і сказав глупо, безмежно глупо. Що саме? Тихо обізвалась Олена Вікторівна. Усе. А головне, моя прекрасна, найкраща в світі особа. Краще за Сталіна? з понурою посмішкою вирвалась в Олени Вікторівни. Степан Петрович зиркнув на неї, підвівся і простяг до неї руку. Ну, піду я, мабуть, спати. Чогось я трошки стомився. На добраніч. Олена Вікторівна, сидячи, взяла руку, відповіла на потиск потиском, але не випустила її. Підвівши до нього великі, немов би благальні очі, вона мовчки дивилась на нього. Він теж мовчки дивився вниз і не рухався, немов пив її поглядом. У коридорі хтось голосно проспівав якусь музичну фразу і затих. Степан Петрович підніс руку богині до своїх гарячих припухлих уст, припав ними до неї, теж ніби п'ючи. Потім рвучко відірвався і швидко вийшов з кімнати. Заболотова дивилася йому вслід, ждала, але він не озирнувся. Розділ десятий. З огляду на те, що Семен Семенович строганув, будучи сильно зайнятий державними справами, не міг прийняти журналіста Зінчука в інші години, він призначив йому інтерв'ю у себе під час обіду. Як і більшість високопоставлених осіб, а надто близьких до політбюро ВКПБ та генерального секретаря Компартії України, чи краще сказати віце-короля її, Строганов жив у Липках у чудесному особняку. Особняк, як і кожне житло високопоставлених осіб, був обведений з усіх боків високим муром, як біля тюрми, повз який день і ніч ходили вартові. Перепустка за цей мур через залізні ворота давалася після пильної перевірки документів і часом обшуку.